Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը դիպուկահար հրացաններից առավել ինտենսիվ կրակ է վարել շփման գծի հարավ-արևելյան եւ արևելյան հատվածներում։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արտակ Ռաֆայելյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Տարածաշրջան կատարած այցելությունների արդյունքներով ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ապրիլյան դեպքերը մեսիջ են եղել հայության, Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար։ Առողջապահության համակարգում դրական տեղաշարժեր են գրանցվում։ Հանրային քննարկում ազգ բանակ ընտանիք թեմայով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Մարտի 29-ին եւ լույս 30-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 500 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը դիպուկահար հրացաններից առավել ինտենսիվ կրակ է վարել շփման գծի հարավ-արևելյան եւ արևելյան հատվածներում արձակելով 86 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած արիության համար ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Արտակ Ռաֆայելյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հայտնել են, որ պատրաստ են շարունակել բանակցային գործընթացը խնդրի քաղաքական լուծման ուղղությամբ։ Այս մասին ասված է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է տարածաշրջան կատարած այցելությունների արդյունքներով։ Համանախագահների այցելությունների գլխավոր նպատակն է եղել շփման գծում ու հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին ամենաարտիական մանրակրկիտ քաղաքական ու ռազմական տեղեկություններ ստանալը 2016-ին Վեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում ձեռք բերված համաձայնագրերի իրականացումը քննարկելը, ղեկավարման ուղղությամբ հետագա քայլերը դիտարկելը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ համանախագահները հանդիպել են Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահների եւ արտգոստնախարարների հետ ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Նրանք նաեւ այցելել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող տարածքներ։ Իրենց բանակցությունների ընթացքում համանախագահները նորից խորը մտահոգություն են հայտնել շփման գծում վերջին միջադեպերի կապակցությամբ կողմերին կոչանելով զսպվածություն դրսևորել իրենց հռետորաբանության ու գործողությունների մեջ։ Նախագահները շարադրել են իրենց դիրքորոշումները հրադադարի ռեժիմի ամրապատմանն ու մանավանդ Նովրուզի ու Զատիկի տոների համատեքստում հետագա էսկալացիայից խուսափելուն ուղղված համանախագահների առաջարկների մասին։ Իրենց զրույցներում համանախագահները շեշտել են դեսպան Կասպուշիկի առաքելությանը մշտապես աջակցելու եւ այն օնլայնելու սկզբունքային կարեւորությունը։ Միջնորդները նաև շեշտել են իրենց այն համոզմունքը, որ հրադադարի պահպանումը առաջնահերթ նշանակություն ունի վստահության մտնոլորտ ստեղծելու համար, որը անհրաժեշտ է հետագա բանակցություններ անցկացնելու համար։ Համանախագահները կուղևորվեն Վեննա, որ เป զի Մինսկի խմբի անդամներին տեղեկացնեն այցելության արդյունքների մասին։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումարնիստը։ Խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը բացման խոսքում հակիշտ ներկայացրել է մարտ ամսվա ընթացքում հանձնաժողովներում կազմակերպված քննարկումների արդյունքները խորհրդարանը քվեարկել եւ ընդունել է ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ զենքի մասին ԼՂ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին ԼՂ օրենքները։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է զինապարտության մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքը։ Լիագումերնիստը շարունակվել է ԼՂՀ հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդմամբ, որը ներկայացրել է հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանը։ Նիստի եզրափակմանը падգամավորական հայտարարություններով հանդես են եկել Արմեն Սարգսյանը եւ Հայկ Խանոմյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայկական կողմը չի հոգնի աշխատել խաղաղության ուղությամբ, սակայն պարտավոր է պատրաստ լինել իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Իմ գնահատմամբ Ադրբեջանում ամբողջովին բացակայում է զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական եւ ժողովրդավարական վերահսկողության համակարգը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը կարելի է գնահատել 0-ից 100%, որովհետեւ այդ որոշումը ոչ մի բանով պայմանավորված չէ եւ սահմանափակված չէ, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ ցավոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերը բարբերաբար տապալվում են Ադրբեջանի կողմից, որոչի ձգտում լուծում գտնել, այլ ձգձգում է հակամարտության կարգավորումը մշտապես ավելացնելով սպառազինությունը եւ տարածելով հակահայկական հռետորաբանություն։ Ատելության նման մակարդակում սեփական հասարակությանը պատրաստել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ փոխզիջումային լուծման հնարավոր չէ, հայտարարել է Վիգեն Սարգսյանը։ Անտունելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների միջև հակամարտությունների ենթակոմիտեի նախագահ Ադրբեջանի պարտավորությունների կատարման հարցով զեկուցող Շտեֆան Շենախին Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հյուրին ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղակարգավորման նպատակով Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի շարունակաբար մերժում է համանախագահ երկրների կողմից բանակցային գործընթացի առաջբաղման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղված առաջարկները, հրաժարվում է կենքի կոչել Վեննայի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի գագաթնաժողովին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմի ստեղծման ՀՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցչի թիմի կարողությունների ավելացման վերաբերյալ։ Արցախի հերոս ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո թե Արցախի, թե Հայաստանի ժողովուրդը եւ դարը եւ քաղցր պտուղներ քաղեց։ Լայնածավալ աշխատանքներ են տարվել ժամանակակից սպառազինության կապի միջոցների համալարման մասով։ Ըստ նրա, հրամատում կանգնած զինվորը առանց Իսկանդերի օգտագործման կարող է իր արժև դրված խնդիրը լուծել, լրացնել հակարակորտին խաղաղություն պարտադրելով։ Վիտալի Բալասանյանի խոսքով խաղաղության պայմանագիր պիտի կնքվի, ընդ որում տարածաշրջանում հակամարտող բոլոր երկրների միջև։ Ապրիլյան դեպքերը մեսիջ են եղել ամբողջ հայության, Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար։ Ապրիլյան դեպքերից հետո ահրելի աշխատանքներ են տարվում։ Այնպես չէ, որ մինչ ապրիլյան դեպքերը չէին արվում, բայց Ադրբեջանը ժամանակակից սպառազինությամբ համալրել էր իր զինված ուժերը եւ մենք ավարտել ենք դրան համարժեք համալրման աշխատանքները։ Լայնածավալ աշխատանքներ են ընթացել ինչպես սպառազինության, զրահատեխնիկայի, հակուկապի, այնպես էլ կապի միջոցների համալրման մասով։ Ես կողմնակից եմ, որ เป զի թե Արցախյան կողմը, թե ադրբեջանական կողմը ամբողջ աշխարհը օգնեն, որ เป զի պատերազմից հեռու մնանք, ասել է Վիտալի Բալասանյանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, հանրապետության կառավարության նիստում հաստատվել է առաջին եւ երկրորդ կարգի խմբերի հաշմանդամ զինվորականների կողմից մարված էլեկտրաէներգիայի եւ գազի դիմաց հետագա սուբսիդավորման ծրագիրը։ Ինչպես է այդ ծրագիրը իրականացվում Հադրութի շրջանում, հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը ցուցադրույթի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նվեր Գիրգարյանը ծրագիրը շրջանում ընթացքի մեջ է եւ սկսված է փաստաթղթերի դիմումների ընդունումը։ Շրջանում հաշվառված է 14 առաջին կարգի եւ 115 երկրորդ կարգի հաշվանդամ զինվորականներ։ 2017 թվականի մարտի 29-ի դորությամբ աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը դիմել 110 հաշմանդամ։ Ստացված բոլոր դիմումները մտկագրվել, գրանցվել եւ ցուցելով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը յուրաքանչյուրի համար պատրաստվել առանձին գործեր։ Եվս ամիսների այդ ցուցակները կներկայացվի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի համապատասխան բաժին, որը եւ ըստ այդ ուղարկված փաստաթղթերի եւ հաշիվների յուրաքանչյուր հաշմանդամի դիմաց փոխանցում կկատարվի։ Նվեր Գրիգորյանի խոսքով միջև ընթացիկ տարվա մարտի 31-ը դիմողները փոխհատուցումը կստանան նույն տարվա հունվար ամսից, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր դիմել են մարտի 31-ից հետո, կստանան այդ ամսից։ Տարածքային գործակալության պետը միաժամանակ նշեց, որ աջակցությունը տրամադրում է շահառուի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով ամսական 60 կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիայի եւ 10 խորանարդ մետր գազի դիմաց։ Իսկ այն բնակավայրերը, որոնք գազացկացված չեն, աջակցությունը տրամադրում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի ամսական 70 կիլովատժամի դիմաց։ Էլեկտրոէներգիա եւ գազի դիմաց դիմների ընդունումը տարածքային գործակալությունում շարունակվում է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առողջապահության համակարգում վերջին մի քանի տարում գրանցվում են դրական տեղաշարժեր, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է, որպեսզի արցախցիները առողջության պահպանման եւ վերականգնման խնդիրներում հնարավորինս զերծ մնան որոշակի դժվարություններից եւ բուժումները իրականացնեն անմիջապես տեղում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Ակնաբուժության ոլորտը առողջապահության գերակա ճյուղերից է։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Արցախում տարեցտարի ավելանում է հենց այս ոլորտի հետ կապված հիվանդների թիվը։ Որքանով են տեղի մասնագետները վերապատրաստված, առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի խոսքով Մենք նպատակային աշխատել ենք 2016 թվականին։ Երկու մեր մասնագետներից երկուսը վերապատրաստվել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք գիտեք, որ հիմնավիրահատությունները կատարվում են ՖԱԿՕ ձևով, ՖԱԿՕ-ի նուրսիֆիկացիոն ձևով, այն ինչը ժողովրդի մեջ ասում են լազերային վիրահատություն, բայց դա իրականում ՖԱԿՕ վիրահատություններն են։ Ակնաբուժության երկու մասնագետները վերապատրաստում են անցել տարբեր քաղաքներում, այդ թվում արտասահմանում, Հնդկաստանում արդեն ստեղծվել են բոլոր պայմանները երկու շաբաթվա ընթացքում անընդհատ մեր մասնագետները վիրահատել են մարդու աչքի վրա եւ հիմա պատրաստ են աշխատանքի Ստեփանակերտում։ 2016 թվականին դրսի ժամանած մասնագետների կողմից կատարվել է 44 աչքի վիրահատություն։ Նախարարի հավաստմամբ Դա ոչ միայն դրսից կատարած վիրահատություններն էր, այլ դա նաև փորձի փոխանակում էր եւ վերապատրաստում էր մեր մասնագետների համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է ազգ բանակ ընտանիք թեմայով հանրային քննարկում։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը, ով կարևորել է հասարակության լայն շրջանակներում նման քննարկումները։ Շուշիի Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար Մհեր Մուսայելյանն էլ իր խոսքում նշել է թեմայի արդիական լինելու հանգամանքը։ Իսկ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը նշել է, որ բոլորի պարկն է միասին մտածել Արցախի շենացման ու զարգացման մասին։ Միջոցառումը ուղեկցվում էր հaryանասիրական երգերով ու ասմունքով։ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանի նպատակն է հասարակությանը հաղորդակից դարձնել արվեստի բարձրաժեք ստեղծագործություններին։ Այս մասին ասել է կերպարվեստի պետական թանգարանի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանը։ Անցած տարի Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանը այցելել 2934 մարդ, որից 342-ը արտերկրից, նշել է նա։ Ըստ վիճակագրական տվյալների թանգարան ամենաշատ օտարերկրյա այցելուները եղել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Ստեփանակերտի Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցը ընդգրկվել է Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու եւ միջազգայինորեն ճանաչված ծրագրերի տեխնացու դպրոցների ցանկում։ Տնորեն Աիդա Գրիգորյանը հայտնել է, որ դպրոցը գտնվում է տեխնացության փուլում եւ այժմ ընթացքի մեջ է ուսուցիչների հայտագրման գործընթացը։ Արարատյան բակալավրիատը կնպաստի, որպեսի ձևավորվի կիրթ հայրենասեր սերունդ, որը կունենա հայեցի մտածողություն եւ կլինի ազգային արժեքների կրողը, ասել է Աիդա Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով որոշումը ընդունվել է հաշվի առնելով դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվի ծնողական եւ աշակերտական խորհուրդների համատեղ համաձայնությունը։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի Կիոբկուշին կարատեի թիմը նոր է վերադարձել Հայաստանում տեղի ունեցած առաջնությունից։ Նրանց հաջողությունների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Մրցումը, որին մասնակցեց Արցախի Կյոկուշին կարատեի թիմը, մարտի 25-ից 27-ը տեղի ունեցած Հայաստանի գավաթի խաղարկությունն էր։ Ամենամյա այդ առաջնությանը մասնակցում էին 200-ից ավելի մարզիկներ Հայաստանի մարզերից ու Վրաստանից։ Նրանց շարքում մեր 4 մարզիկները կարողացան դրսևորել իրենց եւ ըստ արժանվույն ներկայանալ։ Թիմի մարզիչ Սուրեն Աբ รา համյանի հաղորդմամբ նրանցից երկուսը գրավեցին երրորդ կարգի մրցանակային տեղեր։ Հովանես Սարգսյանը 11 տարեկան, իսկ Արեգ Իսրայելյանը 9 տարեկան։ Հովանես Սարգսյանը մասնակցել է 30 քաշային կարգում, իսկ Արեգ Իսրայելյանը 35 քաշային կարգում։ Նա նաև նշեց, որ այդ պատանիները բավականին խոստումնալից մարզիկներ են, եթե ավելի շատ մրցումների մասնակցելու հնարավորություն ունենային, ավելի հեշտությամբ կկարողանային զսպել իրենց հույզերն ու լավ ելույթներ ունենալ։ Սուրեն Աբ รา համյանի գնահատմամբ մեր մարզիկները ոչինչով չեն զիջում Հայաստանի կամ Վրաստանի իրենց հասակակիցներին, իրենց խանգարողը հենց միայն հույզերն են։ Իսկ առաջիկայում նոր մրցումներ են, նոր ձեռքբերումներ։ Մենք նախատեսում ենք նախ եւ առաջ անցկացնել մեր հերթական քննությունները, որը շակերտները կհանձնեն, որից հետո նրանք կստանան համապատասխան մակարդակի գոտիներ։ Դայից հետո սպասվում է մի շարք միջոցառումներ, որը տեղի են ունենալու ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, վաղը օրվա երկրորդ կեսին անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Առանձին հատվածներում քամու ուժգնությունը կհասնի 15-ից 20 մետրի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։